نجوت وأشرقت شمسي وذاتي بمرأى الموت قد كتبت حياتي نعم شلت بي الأعضاء Zašto je Allah te bareke o ta'ala upravo završavajući mnogi ajete rekao bojte se Allaha, budite bogobojazni, neka vas na hvalu predvodi. Zato što Allah te bareke o ta'ala hoće da mi svi propisa izađemo bolji muslimani. Hoće Allah te bareke o ta'ala da shvatimo da je ovo vjera od Allaha Đerlešanuhu koji nas najbolje zna i koji nam želi samo dobro. يسائلني الصحاب عن الأماني وعن همي وأرضي Hoćeš na faku boj se Allah, Allah će ti dati. Hoćeš bilo šta, samo se Allaha boj. Pa ćeš vidjeti na kraju da je pozitivno došlo do Allaha Đelešanu, da je Allah Đelešanu rekao istinu. I on je subhanahu wa ta'ala velika istina. هن همي وهن اليوم أغلى jedno vrijeme su muslimani na ovim prostorima bili puno opterećeni tekvirom. U našoj vjeri ima tekvir i mi tačno znamo koga moramo tekviriti. Bez toga nema dina, ali se nekada zna u toj oblasti preći granice. I mi imamo danas ljudi koji pozivaju se da su učenjaci, koji kažu samo da su oni muslimani. Više nema muslimana osim par ljudi. وأقرأ في كتاب الله حتى به أسقي Pa sada su nas sve jedni novi fitneti. A to je, jesi li sa mnom ili si protiv mene u nekakvom tehničkom pogledu? Ili da stajemo na jednu stranu protiv drugog, ne želimo da pravedno postupamo, nemamo čestitosti pri tome, nego nam se neko ne sviđa, ili neka grupa muslimana nam se ne sviđa onako nešto. I onda kogod sa njima popije kahu, ili kogod sa njima želi da ima moz i da bude brat sa njima, nailazi na jednu osobu veli koje je tebi dozvolio da ti sjediš, pa onda ne znaju da kaže jesu to muslimani ili nisu muslimani.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 Tako i dunjalučki događaji koji nas okružuju. Niko nije neinformisan. Naime, ovih dana ste bili svjedoci da gledate još jednu dramu sinova majmuna i svinja ebnaul kredate u Hanazir prokleti židova koji su još jednom pokazali svjetskoj javnosti da oni od dva hajvana potiču da su oni osobina dvije opake, ružne, prljave životinje koju god uzmeš gaditi se Bilo da govorimo o krmku ili da govorimo o majmunu. Majmuni kada mu daješ poklon, dobro se čuvaj. Ako mu ti budeš gulio bananu pa mu se približiš, možda će on tvoju facu oguliti. Pas je plemenitiji od majmuna. Psu kada, pašćetu kada dajemo nekakav poklon, on zahvali repom, mahne ti i kaže ti u svom i na svom jeziku puno ti hvala na ovom dobročinstvu. Dok sinovi majmuna i svinja, židovi, nemaju ni stida, ni straha, ni pameti na kraju krajeva. I to je još jedan dokaz da zaista oni sebe smatraju odabranim, a ostalo su sluge njihove, hajvani njihovi. I to Kur'an potvrđuje pa kaže قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين Ovi židovi, ako vi mislite da ste vi odabran narod i poseban status kod Allaha Đelešanu imate, poželite da umrete ako istinu govorite. Mogu se spuštati kao u planeti Majmuna, iz apača i drugih vrsta helikoptera na goluke civile i to je jedan vid ponašanja majmuna ali da se radilo o ljudima na brodu koji su sebi klanjali dženazu i krenuli da se bore protiv židova i tako im najavili malo sutra bi onda bilo šimpanzi koje se spuštaju iz helikoptera onda bi kao što je Kur'an opisao, samo dočekivali muslimane iza zatvrdi i veliki utvrda. I onda bi bili poput miševa. Ali će biti toga i jednog dana će oni biti poraženi i potpuno sad u pometeni. Počeo je Hitler da ih mete, a muslimani će ih pomesti do kraja. To je objava od Allaha tebareke o ta'ala, a poslanik kada je sada tu nije govorio viceve, nego je govorio objavu. Pa je rekao, neće nastupiti sudnji dan, dok muslimani ne budu uništili židove, tako da će svaki kamen i drvo progovoriti i reći, o muslimanu, o Abdullah, dođi evo i za mene čuči židov, samo će šutati drvo garkad, to je židovsko drvo. I zaista, oni svaki dan dokazuju da im se kraj primiče. Ostavimo njih na kraju krajeva po strani. Gdje je izlaz? Inna Allahe la yugayru ma bi qawmin hatta yugayru ma bi anfusihim. Neće Allah promijeniti stanje jednoga naroda dok taj narod ne promijene sam sebe. Nema sumnje da izlaz u borbi na Allahovom tebara kevo ta'ala putu Protiv židova se mora ponesti džihad. I to džihad s kojim je zadovoljan Allah tabareke wa ta'ala da bi progovorio svaki kamen i svako drvo i neće reći o, o, o Arape ili o Turčinu ili o Bošnjaku dođi ovamo nego će reći o muslimanu ja muslim ja Abdullah o muslimanu o Abdullah znači nema tu nacija tu ima din koji treba da ponesu muslimani, pa će onda dobiti ponos, a definitivno nema ponosa bez džihada na Allahom tebara kevotala putu. Možda će neko kazati, jesi li ti svjestan šta govoriš, znaš li ti da je danas govoriti o džihadu, da je to jednako udaranje na nacionalnu sigurnost ove ili one države. Ovo je din, ovo je vjera, Ovo i vjeri nema jedan dio uzeti, a drugi dio ostaviti. Mi ćemo govoriti o čitavoj Allahu i Tebarek evo tala vjeri. A znamo da s tim ne možemo ni usporiti ni ubrzati naš kadar. A definitivno ovaj ummet neće biti predvodnik ostali ummeta dok se ne opredijeli na davu i na džihad. Dok ovaj ummet ne bude vodio davu i džihad, neće biti onako kako je Allah kazao za ovaj ummet kuntum hajre ummetin uhrižet li nas vi ste najbolji ummet koji se povješao među ljudima te'murune bil ma'rufo tenheune anil munker wa tu'minune billah jer vi naređujete dobro odrašate od zla i u Allaha te barke u ta'ala vjerujete danas muslimani daju džiziju drugima Danas muslimane ponižava svak na svim nivoima. I kada će se vratiti neka ponos s tim što ćemo mi diplomatijom zaprijetiti nekome ili što ćemo nekoga ubijeti da je on majmun ili da je krmak pa da on shvati da je životinja, da nikako nije insan, malo sutra. Na silu se odrača silom i zbog toga i mi na ovim prostorima iako se je govorilo na početku da za rat trebaju dvojica. I kada smo išli u logore i predavali se Srbima i Hrvatima da rade od nas šta hoće, onda smo definitivno na kraju shvatili da nema druge osim tebi puška, meni puška. Ti se boriš na šeitanovom putu, pa izvoli, a mi se borimo na Allahovom te barek tala putu, nas će Allah pomoći, a na kraju krajeva musliman uvijek dobiva ako pogine, pa to je najbolji završetak sa ovoga dunjaluka. To je šehadet na Allahom te bareke od ala putu. A ako pobjedi, on će pravdu uspostaviti na zemlji, a neće biti nepravda kao što je to danas na cijelom dunjaluku, osim nekih čoškića gdje muslimani pokušavaju da uspostave red na zemlji. Mi se vraćamo ponovo našem serijalu gdje govorimo o takvaluku i spominjanju takvaluka u Kur'anu i sunnetu, zastajući kod ti ajeta da vidimo možemo li kakvu pouku i poruku izvući zašto je Allah te bareke barekevo ta'ala upravo završavajući mnoge ajete rekao bojte se Allaha, budite bogobojazni, neka vas takvaluk predvodi. Zato što Allah te bareke barekevo ta'ala hoće da mi svi propisa izađemo bolji muslimani. Hoće Allah te bareke o ta'ala da shvatimo da je ovo vjera od Allaha Đerlešanuhu koji nas najbolje zna i koji nam želi samo dobro. I zato se ova vjera sastoji od forme i suštine. I jedno i drugo je usko vezano. Nije ovo samo mehanička vjera. Zavrni odvrni. odvrni nego ova vjera ima i svoju srštinu, da čovjek uživa u svim ibadetima i svi ibadeta bude još plemeniti i još Allahu bliži i na taj način se priprema sa svojom dušom koja treba definitivno da u džene tuđe čista jer ne da Allah Đelešanu u prvima da pokucaju na vrata dženeta jer mora jel pa u malu vola benun illa men ata Allah bi qalbin salim na dan na sudnji dan kada neće od koristi biti sinovi i metak illa men ata Allah bi qalbin salim osim ko Allahu dželle šanuhu donese čisto srce znači čiji cilj je proći ovim dunjalukom ibadeti ti obožavati Allaha dželle šanuhu iskreno i istravno i doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala čistog srca Znači, nema veliki grijeha, a za male grijehe svaki dan smo sto puta. Rekli je stavfirullahi u anetubu i lejk. Oprosti nam, gospodaru, tražimo pokajanje od tebe. I onda uvijek si u pozitivno. Da bi na taj način došao u priliku da uđeš u Firdeusil Ara i budeš sa šehidima, poslanicima, učenjacima, bogobojaznim, a to je najbolje društvo koje će se u džennetu okupiti. Na 30. strani, 194. ajetu, spominje Allah tebareke wa ta'ala, ponovo takvaluk. Kaže uslišeni, a šehrul harami bi šehrul haram. A šehrul harami bi šehrul haram. Wal hurumatu qisas. Fa mani atada alaikum, fa atadu alaihi. Bi misli ma atada alaikum. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين opet Allah Đelešanuhu dva puta spominje takvaluk. I to u jako složenoj situaciji. Mi znamo da muslimani imaju svete mjesece. I odmah da se dogovorimo, Ramazan nije sveti mjesec, kao što mnogi misle. Koja su četiri sveta mjeseca, to nek vam bude zadatak do sljedeće džume. Pitaću vas da vidim jer mi samo mašemo glavom ili pokušavamo da svoju vjeru naučimo kako treba. Znači imaju sveti mjeseci, u tim svetim mjesecima muslimani osnovi znači ne napadaju. Osim ako nema veća korist. I zato kaže uzvišeni sveti mjeseci za svetim mjesecom. A u svetim mjesecima vrijedi uzvratiti. Znači, ako te neko napadne, dozvoljeno je uzvrati, reći ga te zakolje. Oni koji od vas budu napadnuti, neka uzvrate istom vjerom. I Allaha se bojte. Znači, vodite računa pri tome da ne izađete iz okvira, to jeste da ne pređete horumat Allahove granice, jer nije džaba Kur'an kazao الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص znači شهر الحرام mjesec harama i opet mjeseci harama znači u tim, stvar, u tim oblicima imaju pravila i otuda je došla riječ ihram ono što hađi je oblače na hađu i kada obučeš ihrame imaju posebna pravila koja ćemo kasnije spomenuti gdje se isto tako spominje takvaluk. Bojte se Allaha Đelešanuhu i znajte da je Allah Đelešanuhu mal mutatir, da je Allah Đelešanuhu na strani bogobojazni. Znači, kada te neko napada i kada neko želi da ti je zvijet kakav nese, moraš biti uvijek u vezi sa Allahom Đelešanuhu. Ne smiješ na bandovanje uzrati bandovanjem, Ne smiješ biti, znači, onaj koji uzrača na jedan neislamski način. Moraš uvijek znati da te Allah Đelešanu kontroliši. Moraš biti bogobojazan. Da prvo izbeci pa reci, a zatim boj se Allaha Đelešanu, jer znaj da će na kraju pobijeti bogobojazni. Al-aqibatu li takva, al-aqibatu li mutakir. Završica pripada kome? takvaluku. Ko bude takvaluk, gajio ko sebe, on će pobjediti. Hoćeš pobjedu u bilo kojem pogledu, na bilo kojem nivou, samo se Allaha boj, pa ćeš vidjeti, govori li Allah istinu, samo će se još jednom jepin pojačati. Hoćeš na takvu boj se Allah, Allah će ti dati. Hoćeš bilo šta, samo se Allaha boj, pa ćeš vidjeti na kraju da je pozitivno došlo od Allaha Đelešanuhu, da je Allah Đelešanu rekao istinu. I on je, subhanahu wa ta'ala, velika istina. Da Dalje Allah Đelešanuhu na 31. strani, u 197. ajetu, kada govori o obredima hađa, od 12 dana do hiđeta koji su najbolji dani u godini. Naime, imamo 10 noći koje su najbolje noći u godini, a to su zadnji 10 dana Ramazana, to jeste zadnji 10 noći Ramazana, a najbolji deset dana u kojima se sunce rađa su prvi deset dana od hijđeta. U njima nema boljeg ibadeta od hađa, osim u džahida na Allahovom putu, koji ode i odnese i metak i život i ništa ne vrati. Znači, ko bi ošao i pobjedio neprijatelja i vratio se i polio puno ga nime bolje hađija od njega. Pa je najbolje u tim danima obaviti hađ. I zato Kur'an kaže الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا فسوق ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى opet dva puta takvaluk džep na čabi što bi kazao naš narod na najodabranijim mjestima, gdje ne smije, gdje šeitani bježe toliki, tolika prisutnost meleka, odabrani ljudi došli sa svih krajeva svijeta, ali Allah Đelešanuhu dva put podlači takvaluk. Kaže, hađ je u određenim mjesecima, u određenim danima, da nam faloba fihinnel hađe, فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج pa ko se odluči da ide na hađ nema približavanja ženama nema griješenja nema kred na čavu i polijeti pet kutija i pet paketa drine sarajevske i ubijace na po čabe i u po čabe na rate i u se od duhana i od drugih grijeha i onda kazati ja sam hađija alhamdulillah ti si turista Estagfirullah, tako kaže. Jer nahaš kada odeš i vrati se i ne budeš bolji posle hađa, puno je turista, a malo je hađija. Znači, nema sastajanja sa ženama, nema griješenja, ogovaranja, svađanja, prepiranja. Volađi dale fil hađ. I nema rasprave, a vidjet ćete koji će na čabu. Nigdje se ljudi više ne raspravio se na čabu. Pa i bliz doći. Ljudi misle kad gađaju tamo šeitena da on stao i rekao udrite me. Ja sam sav dunjaluk ostavio i na ovo mjesto došao ubijte me. To je simbolično. Gađamo šeitena. I zbog toga nema rasprave na hađu. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ A šta god uradite u tim danima od dobra, znajte da Allah zna. Znajte da je Allah obavješten o tome. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا Obskrbite se za hađ. Nemojte krenuti bez pare dinara. Ponesite odakle imate. I zato ovi naši što nas vode s ovih prostora na hađ, dobro kastiraju svake godine. Znaju odraditi hađiju lijepo, da dobro plati, jer kod nas se sve plaća. Ne smiješ umrijeti ako kravu nemaš da prodaš. Ne smiješ živjeti ako para nemaš. Sve se kod nas, kao kod kršćana, plaća. A onda kad se vratimo sa čabije, kažu nam nemojte da je ko ružno govorio o kakvim ispadima. Neće vam haš biti u prilog. Neće vam haš biti priznat. I onda ljudi šute, boje se, potrošili se, umorili se. Još ako ne bude haš prihvaćen, pa je to veliki biznis za nas postao gdje se dobro kasiraju živi ljudi i samo im se još više govori požurite, nema mjesta, požurite, nećete naći mjesta. Ponesite obskrbu, ali najbolja obskrba, pa inna hajde zadi tatua, ali najviše što možete ponijeti, a toga ljudi najmanje ponesu. Čuješ E i B na pola fata. Čuješ da ljudi materije jedne druge psuju po meke i u pol Medine. Jer na arabskom jeziku se to ne može ni kazati. Pa se bošno njegov bezobrazluk čuje nas na svim krajima svijeta. Ili njegova dobrota ili hajet ako je čestit i plemenit. وَتَّقُونِ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ I bojte se mene, kaže Allah Đelešanuhu, O vi koji za sebe tvrdite da ste pametni. Allah se obraća razumom obdareni. O razumom obdareni, bojte se Allaha Đelešanu, jer uglavnom danas ljudi se boje od žene do miša. Znači, u Kašmiru ljudi se miša boje. Indija koja je napravila atomsku bombu, boje se dvije životinje koja su jedna drugoj velika krajnost. Boje se šarenke i boje se miša. Jer su im to dva osnovna Boga u Indiji. La haule wa la kuvvete illa billa. Kako za ovakve pesiljive ljude reći da su ikako ljudskog roda? Da li Allah te bareke wa ta'ala isto vezano za hađ, ono što se kaže u finalima hađa, zadnji ti obredi hađa, kada se bacaju kamenčići i kada ljudi su uglavnom ono frka iz vrka i srklet žure negdje, pa jedni imaju opravdanje i trebaju da požure, drugi kažu ja ne, meni se ne žuri, Pa je Allah Đelešanu zna ljudske misli, pa je objavio sljedeće. Kaže, وَذْكُرُ اللَّهَ فِي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا ennekum ilaihi tuhšanum. Opet Allah Đelešanuhu počinje obrede hađa i spominje dva puta takvaluk i završava obrede hađa i ponovo spominje dva puta takvaluk. Zato nije pouka onima koji su razumom obdareni. Kaže, spominjite Allaha Đerlešanuhu u određenim danima U danima znači bacanje kamenčića. Femen ta'adžere fi je u meni vela ihme ali. Pa ko nakon dva dana izbaca kamenče i mora da ide na put? Fela ihme ali. Nema grijeha. Momen ta'ahre fela ihme ali. Ako ostane, ne žuri mu se. Nema neki veliki obaveza, pa ostane tri dana, nema ni za njega nikakvog haređa nema za njega nikakvog grijeha pod uvjetom li meni tako. Ako ovo sve nije iz strasti, jer ima ljudi kažu, ma nemam ja se već molio, pare potrošio, daj što prije odavde. A drugi kažu, ma pust nek ova gužva ode, pa da mi onda rahat možemo da idemo. Ovo su strasti. Ali ko čovjek kaže, ja nakon dva dana moram da idem, a volio bi da ostanem, ali moja grupa ode, Ja sam ne mogu ni ostati. Moram ići sa njima. Ali mi je želja da ostane na ovim mjestima. To je li meni takav? To je uvjet koji je bogobojazan. A i onaj koji kaže, pa zašto kad mi je Allah dao priliku da nemam nikakvih problema da ostane? Ja ostajem tri dana. I svaki dan bacam kamenče I ponavim na mini. Jer je tako radio poslanik, ali sada tu To je isto bogobojaznost. I zato uzvišene kaže Lime nitleka vattaku Allah. Za onoga ko je Bogu bojazan, bojte se Allaha djelešanuhu wa'alamu annakum ilaihi tuhšarun. I znajte da, će se, da ćete se okupiti pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Ovo je pouka i poruka, draga braća, nama svima. Nije džaba Allah djelešanuhu ovoliko puta, evo, nekoliko samo hudbi smo otvorili serijal i već vidimo da često u mnogim ajetima po dva puta na nekim stranicama po tri puta se spominje takvalu teče nam na kraju kada sve ako nam Allah Đelešanu dadne života i zdravlja i slobode govora teče nam na kraju kad pročešljamo čitav Kur'an biti ako Bog da jasno da Allah Đelešanu hoće da mi budemo normalni sani A ne može insan biti normalan ako ispravno ne vjeruje u Allaha Đelešanuhu. A kako će čovjek ispravno vjerovati u Allaha Đelešanuhu ako se boji viša? Ako se boji krave? Ako se boji sana? Nemojte me površno shvatiti. Ima onaj ljudski strah oko koga ne pričamo. Čovjek koji se ne bi bojao onim ljudskim, prirodnim strahom onda on je tevečelija. Ali da se boji krave kao što se Boga boji neuzubila. Ili miša. Ili da se boji žene. Kao što je slučaj danas. Takvom treba objavi, dobro objasniti tevhid. Ko se žene danas boji, dobro mu objasniti tevhid i kupiti mu 3,5 metra za dimije. I kazati ovo je hedija za tebe, to zaslužuje onaj ko nije gazdao svoje kući. A kako će ti Allah suditi la haula wala kuvvete illa billah? Jer sva snaga pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, pa ako budeš s tim počinio i širk, Allah je taj koji će ti suditi, a ono što ti mi možemo dodijeliti, ako imamo dakle, to je 3,5 metra za dimije, jer je to osobina drugog spola da nosi žensku odjeću i da ima emocije, i da ima svoja prava da me ne bi pogrešno shvatio. Ali, kaže poslanik Ali Seratu Osanam, neće uspjeti narod koja, koga predvodi žena. Znači, ako se žena pita u kući i ako je ona odpravnik svi poslova u kući, a čovjek je samo magarac koji donosi, neće Allah dati bereketa u takvoj kući. I zato ove ženske države u kojima mnoga naša braća žive, hoće da nam te svoje nečasne zakone i pravilnike pošalju ovamo, pa da više damo prava cuki i mišu i drugim hajvanima onda ženi i djetetu nego čovjeku. A svako u islamu ima svoje pravo i zato je kazao poslanik kada je salatu wasalam وَعْطِي لِكُلِّ حَقٍ حَقَّا i svakom podaj njegovo pravo. Kulu qawli hada wa wastaghfiru li ulekum fa fastaghfiruhu innahu huwal gafuru rahim wa ahiru da'wanan ilhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنبياء محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد إدالي читамо Куран од Аллаха Тебареке ва Таала желејќи да будемо од они кои слушају Аллахов говор и кои следе Мустафу салаллаху алейхи ве селлем како би из ови ајета извлачили поуку и поправили свој i дуњаучки и ахиретски филанс moleći Allaha tebareke wa ta'ala da nam pokaže istinu istinom da je slijedimo i da nam razotkrije laž pa da je se klonemo. Na 35. strani 224. ajetu ponovo Allah tebareke wa ta'ala spominje takvaluk i objašnjava ljudima da i jedna ili jedna situacija ne smije zbuniti. Pa kaže uz, uzvišeni žele u ala وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ غُرْبَةَ لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيٌ عَلِيمٌ Kaže i neka vam zakljetve ne nađu prepreku da ispravno postupate u životu. أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ Da budete čestiti, tri osobine spominje Allah Želešanu ovdje. da budete čestiti, da budete bogobojazni, vo tuslihu bejne nas i da popravljate stanje među muslimanima. Danas izlazimo, draga moja braćo, iz jedne fitne ulazimo u jednu novu fitnu. Naime, jedno vrijeme su muslimani na ovim prostorima bili puno opterećeni tekfirom. U našoj vjeri ima tekfir i mi tačno znamo koga moramo tekviriti. Bez toga nema dina. Ali se nekada zna u toj oblasti preći granice. I mi imamo danas ljudi koji pozivaju se da su učenjaci, koji kažu samo da su oni muslimani. Više nema muslimana osim par ljudi, ne znam gdje žive, oko Beča, ili tamo ili negdje na drugom mjestu. Ovo su sve ostalo čatiri. To je zaista neprirodno. I to je ono haridžinsko pravilo, ima ma'ana, ima alejna, ili si sa mnom, ili si proti mene. Ali hvala Allahu Želešanuhu, i ti fitneti polako pakuju svoje kofere i odeši. Ne mogu, neprirodno nešto ne može obstati. Ali to ne znači da nas Allah tebareke u ta'ala neće i dalje iskušavati. Pa sada su nas sve jedni novi fitneti, a to je jesi li sa mnom ili si protiv mene u nekakvom tehničkom pogledu ili da stajemo na jednu stranu protiv drugog ne želimo da pravedno postupamo nemamo čestitosti pri tome nego nam se neko ne sviđa ili neka grupa muslimana nam se ne sviđa onako nešto i onda kogod sa njima popije kahu ili kogod sa njima želi da ima most i da bude brat sa njima, nailazi na jednu osudu veli koje je tebi dozvolio da ti sjediš, pa onda ne znaju da kaže jesu to muslimani ili nisu muslimani. Pa je to nova jedna fitna koja će nas, Allah zna koliko dugo pratiti na ovim, na ovim prostorima. Žele ljudi jednostavno i svi sebi dali za pravo da budu sudije i kadije. Ne smiješ otići tamo, moraš raditi ovako, ako ne uradiš nako, šta ti je dokaz? Onda mora da ode do Kine, do Japana, da razbija glavu i da traži nekakav dokaz. I zbog toga kažem, nije džaba Allah Đelešanu ovdje rekao, i kada se čovjek zakune, to ne smije da spriječi čovjeka. Zakleo si se da ne s nekim muslimama više pit kavu. Šeta te prevario. Ili si, si sakljao se da neš s nekim muslimanom, biti u dobrim odnosima, ali nemoj zaboraviti da Allah Đelešanuhu ti kaže ne smije nikako to da bude prepreka. Ti ćeš se iskupiti za tu zakletvu. Jer u islamu nema pat imat pozicije. Ovo nije tarih loma stup. Ovo nije tarif i put koji nema slijepa ulica. Ovo je islam. Koji je rješenje za svaki problem i situaciju. Mora da budeš čestit. Mora da budeš bogobojazan. I mora da se pomiruješ sa muslimanima. I da radiš na tome. U, propu, u protivno, Salih je moj. Znaj dobro ako budeš Salih, a nisi tiše Salih. Jer Salih je čovjek koji je dobar, a mi danas malo dobri vidimo. Nego ljude zoveš telefonom i pitaš ga gdje si? Kaže, evo me na posla laži. Šta radiš? Radim to i to, petlja. Imaš i 20 maraka u zajem? Kaže, nema. A ima 500 maraka u džepu. Reci, ne dam ti ja, jer nisi mi siguran, ali imam ja para. Nemoj lagati, petljati, ne možeš da mi sali. A kao on je muslih da popravljaš bejne nas i da pomirivaš ljude? Wallahu samijun alim, ali nemoj zaboraviti da Allah te bareke ve ta'ala sve čuje i sve zna. I za kraj, još jedan ajet na 37. strani suri Al-Bakara, 220. i treći ajet, gdje Allah te bareke ve ta'ala objašnjava i takvalu kurazi u porodični, u intimni život. Poduk ajet gdje Allah Đelešanuhu govori o dojenju, Pa kaže والوالداتu يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. Kaže i majke neka doje djeca svoju pune dvije godine. Onima koji žele da dvoje dojenje svoje upotpune. Pročitat ćemo ajed samo na bosanskom i ajed poduži na arapskom jeziku. Nas interesuje zadnji dio ajeta koji govori o o takvaluku. I neka se kaže, niko ne opterećuje preko svoje mogućnosti. Majka ne smije da trpi štetu zbog djeteta svoga, ani otac zbog svog djeteta. Nasljednik je dužan da to sve izmiri, znači otac. Kaže, ako se njih dvoje na najveći način sporazume i odluče da djete odbiju, to nije grijeh. A ako zaželite da djece svojoj dojlje nađete, pa nije ni to grije. Kada osrca ono što ste naumili date, Allaha se bojte. Znači Allah Đelešanu završava ovu čitavu priču govoreći o tom takvaluku pa kaže وَاتَّقُ اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمِلُونَ بَصِيرٌ Bojte se Allaha Đelešanu i dobro znajte da je Allah Đelešanu onaj koji vidi ono što vi radite. Znači, može biti dogovor, jer je osnova da majka doji djete. Haulein kamilein, limen aradan jutimna vjeba. Znači, dvije pune godine za onoga ko želi da upotpuni dojenje. Zašto mi vidimo danas juna na ulici? Zato što šarenku sasnu, jer treba mlada da sačuva svoj izgled. I onda ima bika u kući. I zato kada odemo doktorima i kažemo beba kašli, beba slini, beba ima prodjev, uglavnom odmah pametan doktor što pita, a dojiš li ga, samo nastavi da dojiš. To je najbolji lijek. U tom lijeku sve ima. Jer Allah Želešanu je stvoritelj tog mlijeka. Allah Želešanu je stvoritelj tog djeteta koji ga je dao da pije u majčinoj utrobi krv i da od toga napreduje. A nakon toga što je došao na Dunjaluk, onda više ne pije krv, nego pije mlijeko. Da bude prirodan i da bude pitoman I na kraju svega toga bolite se Allaha Đelešanuhu i dobro znajte da Allah tabareke wa ta'ala zna i vidi i obaviješten je onome što vi radite. Molim Allaha tabareke wa ta'ala da nas učine od bogobojazni i da se bogobojazni na nas ugledaju gospodaru naš.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 شوق لأمي أدعو الله دوما في صلاتي لا أدعو الله دوما في صلاتي نعم شلت بي الأعضاء لكن نجاة القلب أغلى من نجاتي نعم شلت بي الأعضاء لكن